บุ๊กทูแปดสิบเก้า89 ประโยคคำสั่งหนึ่ง imperative one imperative one คุณขี้เกียจเหลือเกิน อย่าขี้เกียจนักเลย You are so lazy. Don't be so lazy. You are so lazy. Don't be so lazy. คุณนอนนานเหลือเกิน อย่านอนดึก You sleep for so long. Don't sleep so late. You sleep for so long. Don't sleep so late. คุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกิน อย่ากลับบ้านดึก You come home so late. Don't come home so late. You come home so late. Don't come home so late. คุณหัวเราะดังเหลือเกิน อย่าหัวเราะดังนักสิ You laugh so loudly. Don't laugh so loudly. You laugh so loudly. Don't laugh so loudly. คุณพูดเสียงเบาเหลือเกิน อย่าพูดเบานักสิ You speak so softly. Don't speak so softly. You speak so softly. Don't speak so softly. คุณดื่มมากเกินไป อย่าดื่มมากนักสิ You drink too much. Don't drink so much. You drink too much. Don't drink so much. คุณสูบบุหรี่มากเกินไปแล้ว อย่าสูบบุหรี่มากนักเลย You smoke too much. Don't smoke so much. You smoke too much. Don't smoke so much. คุณทำงานมากเกินไป อย่าทำงานมากเกินไป You work too much. Don't work so much. You work too much. Don't work so much. คุณขับเร็วเหลือเกิน อย่าขับเร็วนักเลย You drive too fast. Don't drive so fast. You drive too fast. Don't drive so fast. ลุกขึ้นค่ะคุณมิลเลอร์ Get up, Mr. Miller. Get up, Mr. Miller. เชิญนั่งค่ะ คุณมิลเลอร์ Sit down, Mr. Miller. Sit down, Mr. Miller. นั่งต่อค่ะ คุณมิลเลอร์ Remain seated, Mr. Miller. Remain seated, Mr. Miller. ใจเย็นๆ นะคะ Be patient, Be patient. มีเวลาไม่ต้องรีบ Take your time. Take your time. รอสักครู่นะคะ Wait a moment. Wait a moment. ระวังนะคะ Be careful. Be careful. กรุณามาให้ตรงเวลานะคะ Be punctual. Be punctual. อย่างโง่ Don't be stupid. Don't be stupid.